أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءوا که اسم انا در حقیقت مرفوعه یه ترکیبی هست که شما را گیج نکنه. چون الذین موصول باصله منصوب اسمه والذین هادو هم موصول باصله عطف بر اون و خب صادیون مرفوعه حد کردن بر اسم انا هم منصوب خوانده میشه هم مرفوع خوانده میشه جایزه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى کامیاب از این فرقه های که خود را مومن این صفت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا کی یہودی اور صفت امت حضرت موسیٰ شابیون انہا خود رب حضرت ابراہیم نے نسبت نکالا ستارہ پرستش نکالا ستارہ پرست می نکالا نصارہ که خود را رب حضرت ناصر دین حضرت عیسیٰ از این گروہا من آمن باللہ والیوم و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم کسانی از این گروه ها که ایمان به خدا داشته باشند و به روز آخرت داشته باشند عمل صالح کنند خوفی بر آنها نیست خود از این گروه ها هر کدر این صفات ها ایمان به الله داشته باشند ایمان به یوم آخر داشته باشند مبدا و معاد و اعمال صالح قدم بکنم انجام به دلیل ایمانش اعمال صالح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون زاد و خب بیان امراض سلاسه اهل کتاب نفذعات تکذیب رسول قتل رسول ما گرفتیم عهد و پیمان از بنی اسرائیل و برای احیای این عهد و ها که همه باید اطاعت کنید انبیاء این پیمان را و این عهد را و قرارداد را ما از بنی اسرائیل گرفتیم و اعظام کردیم به طرف بنی اسرائیل و خب پیامبرانی را پشت پشت سر هم کل خلاصه این آ این احضار را شکستن کلما ما جاءهم رسول هر زمانی که یک پیغمبری برای ارشاد و رهنمایی بنی اسرائیل تشریف می به آن دستوری و به آن مذاهب و عقیدهی که لا تهوا انفسهم نفس این بنی اسرائیل اون چیزها را نمیخواست تو لحاظا چکار کردن فریقا کردن یک ادعی را از رسولان الهی تقلیل کردن اونهایی که فامیل و داشتن لحاظا آنها را کردن و فریقا یقتلون و یک ادعی را آنها قتل کردن احد را هم کردن و یک عده از انبیاء را قتل کردن یک عده را تکذیب کردن با وجود این همه بیمانی و قصاوت قلبی و سختی فکر هم کردن که الله تکون فتنتون این اعمال منجر به عذاب و فتنه نمیشه با وجود این همه تباهی و سنگلی و شفا فهم باز کور ماندن فطرت آنها و سم کر ماندن ثم طاب الله علیه باز از مدتی الله تعالی بر آنها رجوع کرد و نبی آخر الزمان را نبوست در طول تاریخ آن به این ها مبتلا بودن الله تعالی بر آنها رجوع کرد و نبی آخر الزمان را مبعوث کرد ثم عمود بعد از بعثت این نبی هم اینها در حال کوری و سمو و در قال کری ماندن بسیاری از این کثیرون بدل از ضمیر عمو و سمو والله بصیر بما یعملون الله تعالی بصیران چیزها عمل خب فتوای اول همین بود یا اهل الكتاب لستم على شيء حتی تقیم التورات والانجیل و ما انزل این فتوا و مسئله دوم که احتمال خیلی زیاد دارد و خدا به پیغمبر دستور داد که به دستور صادق شما تبلیغ را ادامه بدهید آنچه ما میگیم این همه عمل این هم در بلغ ما انزل علیکم داخله لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم مسیحا بنی اسرائیل کا ہم من حسن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخرین نبی برای شما مبوس شو که همکار شما سه نبی که در سوره یاسین هست هم معینا در اصل نبی حضرت عیسیٰ و آنها نبی کمکی هم همانطوری که برای حضرت موسی علیه السلام هارون یک یک کودکی بود نصارا به سه فرقه تقسیم شد یک فرقه به نام یعقوبیه گفتن الله به صورت مسیح ظاهر شد یک فرقه دیگر نسطوریه و ملکانیه گفتن که اصلا الله جبرائیل عیسی الله صالح صلاح وحدت ربین تن سه اصلا سومی این سه اصل الله تکلیفی اینها و یکی دیگه دسته از اینها گفتن که ابن الله هست اللہ تعالی فتوا کفر ہر ایک کے نصارا را با لقد کفر الذین با این کلمه تاکیدیه لام و تو دو حرف تاکید بر سر ماضی بیان معنی قسم قسم به خدا که کافر شدن آنهایی که گفتن الله همون مسیح ابن مریم است الله به صورت مسیح ظاهر شده که خود مسیح علیه السلام فرمود او بنی اسرائیل او عبد الله ربی و ربکم پرستش کنید الله را که رب من و رب شما است انه من یشرک بالله شانی این زمیر نو زمیر شان ہے ہر تبا خدا شریک کند در عبادت غیر او را تو فقد حرم الله علیہ الجنہ الله تعالی بر او جنت را حرام کر جنت بر, بر مشرک حرام وما الله جهنم برای ہمیشہ جائے گا مشرک با خدا در عبادت کسی را شریک کر دے جہنم است وما للظالمین من انصار نبی شفاعت تحریم نیست برای چنین ظالمین و مشرکین هیچ مددگاهی که شفاعت کند فریاد رسی کند او را هم نیست فرقه دیگر نفتوریه و ملکانیه حضرت صالح سلاسه تقوی پر هم اللہ تعالی بیان این هم در بلغ ما انزلت است لقد الَّذِينَ الذین قالوا سبحان الله الله تعالی قسم میخورد چرا نه خود این حقیقت می که کافرند و مرید و و کفر خود هیچ نبود خصوصا یهود و نصارات توی جامعه بشریه و نزد مردم محبوبان خدا بودن دوستان خدا بودن الله تعالی به خاطر قسم میخورد وہ انہار کے شہادے میں وہ کو کافر بنانا اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کفر الذین لقد کفر الذین بے خدا قسم بے پروردگار تو قسم اے محمد کہ کافر مطلقا انہار ہے کہ گفتن ان اللہ صالح الصلاحہ اللہ سے بمی سہات دو یہ کی حضرت اس سے اصلا لیکن اللہ سے بمی انسان وما هلك وما من اله الا اله واحد نیست ایچ معبودی که لایک عبادت باشد غیرت معبودی اگانا و ایلم ینتهو اگر این آتش نکشن اما یکونون اتوان چی که میگوین یعنی از قول تسلیح تو میگیرد این کافر آرا از ازینها عذاب علیمی هم دینها میرسه افلا یتوبون الى الله آیا اینا رجوع نمی کنند به طرف خدا ترغیب توبه از قاعد کفری و شرکی باز نمیان و آیا اینها بخشش نمی از خدا به خاطر اون شرکا و کلمات کفری که قبلا اینها تلفظ کردن افلا یتوبون الله افلا حالا که اگر این رجوع می کردن توبه می کردن و برای گناهان گذشته بخشش می خواستن که الله غفور برای تائبین و برای مستغفرین رحیم است گناه می بخشه جنت هم عنایت می کنه حالا حقیقت مسیر الله تعالی بیان می کنه نه این نه جز خدا هست الله را سه قسمت کردن حضرت جبرائیل و عیسی و الله سه اصل بزرگ الله و ثلاثه این اللہ الله یا گفتن الله حضرت سبحانه و تعالی به صورت مسیح ظاهر شده اللہ تعالی میگه امکان ندارد این حضرت عیسی نه جز خدا هست نه خود خدا هست نه فرزند خدا هست پس چیه حضرت میگه مل مسیح ابن مریم ببینی سروران گرامی قرآن با بت بت حرف نمیزنه ما میگیم بت پرست بت پرست بت پرست و حضرت مسیح را نصارا پرستش میکرد با سه عقیده ابن خدا هست جز خدا هست عین خدا هست اللہ تعالی به صورت مسیح ظاہر شده اللہ تعالی میگه ظالمی نه ابن نه جز نه الله هست مسیح ابن مریم رسول خدا مل مسیح ابن مریم نیست مسیح ابن مریم الا رسول مگر رسولات است نه الله نه جز الله نه ابن الله مثل انبیاء دیگر این هم می گذرن قد خلط من قبل رسول گذشته قبل از عیسی هزاران پیغمبر اون موت برای انبیاء آمده این هم یک نبی پرده برش موت می آید قد خلط گذشته قبل از آن پیغمبر های زیاد صاحب موجزه مادرش مقامی دارد و امه صدیقتون مادرش عیسی صدیقه است به مقام صدیقی رسیده مقام صدیقین بعد از مقام انبیاء هست هیچ زنی را خدا پیغمبر و نبی نکرده مادرش هم به درجه نبوت نرسیده و امه صدیقتون مادر ایسا یک مادر پاک دامن و صدیقه هست نه خدا است نه جز خدا است یک صدیق خاتون است کانا یقلان الطعام این مادر و این فرزند در زندگی خود مثل انسانهای دیگر و مثل انبیاء دیگر غذا خوردن کانا یا این هم مثل انبیاء دیگر مثل اولیاء دیگر مثل صدیقین دیگر هم مادرش هم خودش این اینها غذا می خوردن خب وقتی که کسی غذا بکند، نیاز بشری هم دارد سبحان الله که نیاز بشری دارد چطور می شود ابن خدا چطور می شود ذات خدا چطور می شود جز خدا نعوذ بالله کانا یا گلان تام ان اللہ تعالی میگه اون گل پیغمبر نگاه کن چشم زیبا را باز کن کیف نبین لهم الآیات بچی کیفیت زیبای من بیان میکنم دلائل وحدانیت را برای من چطور بیان میکنم شما نگاه کنید دو. دلائل وحدانیت نفی علوهیت میکنم کسی که غذا میخورد نیاز به شری دارد این اینها باید درک کنند و حیا یک بشر را خدا جز خدا ابن خدا نبیان ثم بعد بعد از این بیان دلائل توحید ثم نظر انا یغفقون شما نظر بفرما پیغمبر چطور اینها از آیات توحید منصرف کرده شما هم طبیعی این مرا نگاه کن هم انصراف اینها را بی توجه اینها را نگاه کن اینطور امروز انبیاء را امروز اولیاء را چیزی دیگر با انبیاء چیزی دیگر اولیاء چیزی دیگر چیزی دیگر انظر كيف نبين انظر كيف اللہ یسرفون نگاہ کن بچے کیفیت انہوں منصرف کردنشان از آیات توحید اینها این آه، مسئله چهارم هست ببین از اونجا دارم مسئله حساب میکنه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک مسئله اول قل یا اهل الكتاب لا تناقشوا مسئله دوم بسیار مهم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم مسئله سوم لقد كفر الذين قالوا ان الله قال این مسئله چهارم هست خود بی ایمان ها آه. شما غیر از خدا کسی را عبادت میکنید که مالک نفع و ضرر شما نیست حضرت عیسی نه اختیار دارد که شما نفع برسانه نه اختیار ضرر شما را دارد قل بگو پیغمبر این استفام استفام انکاری اتعبدون من دون اللہ آیا شما پرستش می کنید و بیمانها غیر از خدا عیسی و مادرش را ما اون مخلوقاتی را کلائب کل در را ولا نفعا اختیار زرر شما را هم ندارن اختیار نفع شما را هم ندارن این اختیار را ندارن که به شما نفع برسانن نه این اختیار را شما ضرر برسانند والله هو السميع العليم نبی ہے فقط خدا هست که فریاد فریاد کنندگان را میشنود حال آنها را میداند و بداد آنها رسیدگی میکند نه عیسی و مادرش والله هو السميع العليم مفهومش فهمیدی فقط خدا هست که فریاد فریاد کنندگان را میشنود حال آنها را میداند به فریاد آنها رسیدگی میکند نه عیسی و مادرش این هم مسئله است قل بگو پیغمبر یا اهل الكتاب او اهل کتاب او صاحبان کتاب او مولوی صاحبان لا تغلو فی دینکم زیاده روی و غلوب در دین نکنید بنده از مقام بندگی به مقام الوهیت نرسانی رسول را از مقام رسولی صدیقه از مقام صدیقیه به مقام علویت نرسانی امروز خیلی غلوب در دین لا تغلو فی دینکم در حالی که شما آخرت غیر حق باشید ببینی غیر الحق حال عاملش آخذینه غلوب در دین نکنید در حال که شما گیرنده غیر حق باشید تکبیری کشیده از غلوب به انتظار ایسا و ترپاو حقوق حقی سبحان الله این إيه بنی اسرائیل یک دسته از روز اول نعوذ بالله حضرت عیسی علیه السلام را غلط سنا خب این اهم زیادتی کردن شان رتی یک پیغمبر را نعوذ بالله این غلط سنا گفتن این یک بدبختی هم نبود که حضرت را از مقام رسالت و از مقام آی عالیه به مقام نعوذ بالله یک غلط سنا این هم غلوب خب هست یک دسته اینه به مقام الوهیت بردن اللہ تعالی میگه آن کتاب غلوب نکنید بین صورت که شما در تیسار از مقامش پایین تر بگذارید یا او را از مقامش بالا تر ببرید فوق حقه ولا تتبیو احوال قوم خب این اعتقاد این نظریه بشکنید این اعتقاد این نظریه سالها سال از بدر، از اب از جد ما دارای همین اعتقاد بودید که یا اللہ هست، یا ابن اللہ هست، یا جز اللہ هست، اللہ تعالیٰ میگه کہ انہاں ہم اس دشمن آدم اتباع نہ کرو تو پیروی نہ خیالات فاسدے قومی میرا کہ قد دلو من قبلو انہا گمراہ شدن قبل از شما بسبب غلب شما کردن بغلوب ہم به غلوب هم و هم اصلافون اونا به خاطر همین قلوب گمراه شدن و اضلو کثیرا و هزاران انسان دیگر را هم گمراه کردن و ضلو ان سواء السبیل گفتن تینها از راه الهلاک رب شبه یعنی این نیست که راه حق مبدود شده بود خود آنها گمراه شدن از راه خود آنها انادن با ضد و با اناد از راه از گمراه شدن لعن الذين خب اون گمراهی آنها زیاد روی آنها تمرد آنها این نتیجه را داد لعنت کرده شدن آنها کف کردن از بنی اسرائیل بلا لسان داود به زبان زیبا حضرت داود و عیسی ابن مریم آنها حضرت داود نفرین و لعنت کرد اونها شدن میمون آن عرقی سبن مریم لعنت کردین شدن خنزیر ذالک بما عشو این لعنت که سمره داد به قدردا و خناسیر به سبب اسیان آنها از فرمان خدا بود اعتقادا اسیان کردن حکم خدا را نفی کردن و قانونیات دون و این اسیان به خاطر که آنها متجاوز بودن از حد و تجاوز کردن و دیگه مرض سوم آنها این بود که قانو لا ام منکرن فعلوه بودن این نصارای دیگر را نهی نمی کردن از منکر یعنی از کفر شرک بدعت دور انجام داد میگفتن هر می گفت ابن الله همین چی نگو گفتن علماشون ساکت بشن می گفت خود الله همین چیز گفتن حالا نسبت به بندگان خدا هر چی که مردم میگه هیچ چی نمیگه نمیگه کان بودن لا یتناهون منکرین این آیه دیگر را نه کردن از منکریان از شرک و از خوف دور انجام داده بودن لب سما کانو یفعلون البته خیلی خراب آنچه اینا انجام دادن در دنیا من كثيرا یتولون يتولون الذين كفروا زجر منافقین تو میبینی بسیاری را که اعراض میکنن محبت میکنن یتولون به معنی محبت میکنن میکنم با کفار والله ما قدمت لهم انفسهم خیلی بده اون دوستی مشرکین و کفار که تقدیم کرده برای آنها نفس آنها خیلی بده لبیت ما خیلی بده آنچه چی که نفس ها برای اینها تقدیم کردن اون ما مبهمه این ان سخط اللہ علیہم و فی العذاب خالدون بیان برای ما یعنی ناراضی خدا بر اینها که دائمی ناکشی است و فی العذاب خالدون اونا در عذاب ہمیشہ میمانند ناراضی خدا بر اینها دا ناراضی دائمی الہی و در عذاب ہمیشہ میمانند خیلی چیز بدیه ولو کان یؤمنون بالله باز ترغیب ایمان میدن اگر اینها الان ایمان میآوردن آوردن به خدا خدا را وحده لا شریک میدانستن خدا را نعوذ بالله فکر نمی کردن که در کسی حلول کرده جز کسی هست یا پدر کسیه ایمان الله وحده می آوردن و به نبی علیه السلام ایمان می آوردن و به هم کتابی که نازل کرده شده به طرف این پیغمبر تو متقدوهم اولیاء اگر این واقعا ایمان می آوردن به خدا و رسول و به آن کتابی که طرف رسول نازل شده اینها مشرکین را کفار را یار نمی گرفتن و اهل کتاب بر علیه پیغمبر رفتن با کفار و مشرکین دست بهم دادن جایی که اینها باید به پیغمبر می ایمان می آوردن پیغمبر هم مثل آنها کتاب دارد اینا رفتن با کفار سبحان یعنی علامت بی ایمانی این که اینها در مقابل پیغمبر اینها بی ایمانا رفتن دست به هم دادن با کفار و مشرکین اگر اینها مؤمن می بودن یهود و نصارا تو چطور می رفتن با کافرها هم دست می زجر برای منافقین هست اگر اینا ایماندار می بودن به خدا و نبی و آن کتابی که نازل کرده شده به طرف نبی ما نافیه قرار نمی دادن این یهود و نصارا مشرکین را دوستان خود ولیکن کثیر منهم فاسقون یعنی کسی که به خدا ایمان داشته باشه و پیغمبر و کتاب ها هر کس با کافر ها یار نمیشه چرا؟ کافر دشمن خدا و رسول قرآن است چطور انسان ایمان داشته باشد به خدا و رسول و آخرت بره دستیار کافر میشه و کافر هم فکر هم خیال و هم مدرس و هم تحت هم میشه این خاطر این میار بزرگی یعنی دلیل دیگر گویا عقلی قرآن برای کفر اینها صادر اینها چون رفتن با کفار با مشرکین دست هم دادن بر علیه پیغمبر این دلیل هست بر این مطلب اینها ایمان ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن بسیار یقین اہل کتاب کاملا از فرمان خدا خارجان فاسقان یعنی از سیر بارت کو حکم خدا بیرونان بیان تعصب یهود مشرکین لا تجدن شد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود حتما حتما شما میابید اے پیغمبر شدیدترین انسان از نظر دشمنی برای مؤمنین یهود را او بعد الذین اشرکوا مشرکین مشرکین را مشرکین عداوت سختی دارند قبل از مشرکین یهود عداوت سختی دارند این خاطر با یهود سخت برخورد شد یهود بنو قرائزا و بنو نفیر و بنو قینقاع که در مدینه و اطراف مدینه ساکن بودن خمینه کی برخورد شدید نصارا کمی فاصله داشتن تک و توکی بودن در مدینه و اطراف مدینه اصلا نصارا همین رومی ها بودن قدرت اینها اینجا بود به خاطر رسول علیه السلام فرمود این دشمن آمار در و در جزیره العرب نمیزن لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا تم بینی نزدیک تر از انسان ها از نظر محبت برای مؤمنین الذين قالوا انا نصارى آنهایی که خود را نصارا گفتن آنهایی که گفتن ما نصارا برای چه کدوم نصارا اقرب موادت للمومنین اون صفاتی که خدا بیان میکند برای نصارا امروز این صفات دیده ذالک بان منهم این که محبت میکنم به سبب این است که بعد از آنها قسیسینا اینها قسیسینا یعنی عالم علم دوستن و رهبانا تارک دنیا درویشان در در سومه ها در اون عبادتگاه ها و آلونک ها در در روکوها اونجا نشستن دنیا را ویل کردن تسیسین تسیس یا تسوس به معنای آهلین تسیسین همان ها که میگن عالم هایی که علم را دوست دارن قسیسین آنها را میگن و روحبان درویش تارک دنیا دست دنیا نظر برای عبادت خدای جر افتادن و انهم لا یستکبرون دیگه این زیاد غرور نمی کنن یهود از همه بیشتر عداوت دارد بعد مشرکین عداوت دارن که این همه ها را با شما انجام دادن رسول علیه و سلم نامه فرشتا به سران مملکت هر چقدر نصارا بودن نامه رسول الله را احترام کرد چرا نامه رسول الله را احترام کرد و حتی قائل شد که ایمان بیارد سران خود را در یک اتاق جمع کرد و دعوت ایمان را داد اینها فراد کرد وقتی قرار کردن دستور داده بود در هوا سپاس من خواستم شما را امتحان کنم که واقعا شما در دین خود صلابت دارید سختی دارید یا شلی این دعوت من دعوت امتحانی بود اون بیچاره به خاطر اون ریاست که همه سران کشورش نپذیرفتن لحظا بد شد حدیث تفصیلی در بخاری شریف هست که هرک اعلان ایمان کرد قومش فرار کرد قبل از این که اینها برن اون سالون بزرگ اجتماعی در شدتون داده بود بنده وقتی رابطن دیدن در آب بستن گفت اینها را بفهمید برگشتن گفت من از این کلمه مقصد من امتحان شما بود که آیا شما در دین صلابت دارید یا تسلیم بدبخت شد لیکن اینقدر شد که تا زمان زنده بود کشور از او گرفته نشد نام رسول الله را احترام کرد مقوقس بادشاه مصر نام رسول الله را احترام کرد بادشاه حبشه نجاشی که هم نامه را احترام کرد هم دعوت را احترام کرد هم صحابه را احترام کرد هم پیغمبر علیه السلام قبول کرد و ایمان آورد یہ خاطر اللہ تعالی میگه جس ان صفات اینا تسیسینا و رہبانا و انہم لا استکبرون امروز نصارا دیا یا حلیشترین افراد دنیا در مال و مطان لہذا این نصارا را شامل نمیشه اون زمان با این صفات اگر حتی خود درسته کجا الان علم دارم و اذا ما انزل الى الرسول وقتی که میشنون آن دستوری را که نازل شده به طرف رسول ترا اعینهم تو میبینی چشمی نصارا را که جاری میشوند از عشق به خاطر معرفت حق الشوق این عشق شوق است وقتی حق را میابند اینقدر شروع به گریه میکنند این نجاشی بود و میگوید ربنا آمنا رب ما ایمان آوردیم فکتبنا ما شایدین ما را هم در لیست شاهدین قرار بده و ما لن علا نومن رب معنی از ایمان چی شده ما را ایمان نیاریم دی الله و به آن دستوری کام پیش ما از حق و حقیقت واسطه نبی علیه السلام و چرا ما امیدوار نباشیم که خدا ما را داخل می کند رب ما ما را داخل می کند همراه با صالحین در بهشت بریین این مقتضیات ایمان را بیان کرد پیغمبر آمده و امید داریم که رب ما در لیست صالحین قرار بده در لیست سعادتمندان قرار بده لہذا با این کلمات دعائی فاصابهم الله جزا داد آنها اللہ تعالی به سبب آن گفته و دعائی همراه با اعتقاد در باغ جاری اجار اسیرانا نارا خالقین اتیا و ذالک جزا المحسنین اونا اسمی مدل نیکی کنن جزاشن همین ہے از اینجا یا ایوها الذین آمنو ای عادت شده نفی که پیلی یعنی از طرف خود حلال و حرام درست نکنی یا ایوہ الذین آمنون لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم اے مومنین شما حرام قرار نہ بات اضافت بیانی ہے یعنی تحریمات غیر اللہ حرام قرار ندید طیبات یعنی آن چرا اللہ برای شما حلال کرده ما احل الله لکم را شما حرام قرار ندهید هرچی خدا حلال کرده اینها طیباتن شما حق ندارید که طیبات را حرام بکنید نه اعتقادا نه عملا نه قول نه اعتقاد غربتان را داشته باشید نه با زبانان حرام بگی و نه عملا یعنی حتی المقولی را استفاده کنید طوری که برای حرام خدا انسان اعتقاد دارد حرامه با زبان هم میگه حرامه عملا هم دست نمیزنه دست میزنه خب طیباتی که خدا برای شما حلال کرده یعنی آن چرا خدا برای شما حلال کرده اینها را نه اعتقاداً حرام بدانید نه قولا حرام بگید و نه عملا بخورید از طیبات هرچی نازقا الهی رحمت طیبات بخور اعتقاد علت آنها را داشته باشی چون شما همش نظر خدا میخورید ولا تعتدوا از حدود شرعیت تجاوز نکنید در تحلیل و تحریم آقای حق ندارید کنید شما حق ندارید چیز را حرام یا حلال بیان کنید شما تابع امر خدا باشید ان اللہ لا یحب المعتدین به تحقیق اللہ تعالی دوست ندارد متجاوزین را اونا که قد خدا میکنن خود را تحلیل و تحریم خودشان درست میکنن این متجاوزین را خلاصا کلو مما رزقکم اللہ بخورید یعنی استفاده کنید است استعمال خود حلال طیب را در حالی که مما رزقکم الله باشد این حلالا طیبا ذوالحال مما رزقکم الله حال مقدم بخورید حلال را این دوستان مال دیگر حلال و حق لیکن طیب نیست حلال اونم طیب باشد یا یعنی مال خود شما باشد بخورید حلال طیب را در حالی که از آنها باشد که ما به شما رزق داد الله به شما رزق داده است واتقوا الله نسخه عمل در کتاب خدایی که شما با به خدا ایمان دارید یک راه حرام کردن طیبات قسم قسم میخورم من خورم. گوشت چطور نمیخورم قسم میخورم من دنجان نمیخورم و دنجان طیبات خدا حلال کرده چرا قسم خوردی و خود حرام کرده؟ قسم میخورم من شیر نمیشم شیر مال خودت دوستنده قسم خورد به ذریعه قسم بر خود چیزی را حرام میکنه الله تعالی میگه نه اگر یک حلال من قسم خوردید حرام کردی باید استفاده کنی و هذا کفاره شدهی چلیوه قسم کفاره کفاره را دیده و حلال منه بخور تدلکم الله باللغو فی ایمانکم نمیگیرد شما را اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم قسم آئے لغو در ایمان لغوی کی در ایمان هست قسم لغ در ایمان اینه که بدون خیال از ذهن انسان والله بالله تعالی بوده الله تعالی برای این والله بالله تعالی ها شما را نمیگیرد لیکن خدا شما را گرفت میکند به ما الایمان به اون قسم هایی که مؤکد میکنن اونا را دل های شما به هایی که مؤکد میکنید شما ایمان را باب معنی علا میگیرد شما را خدا علا ما اکتتم ای ایمانا یعنی بد قسم های هن اکدا من از کردن قسم ها لغو غموس او من اکده لغو همونه که بدون اراده از ذهن انسان قسم در میاد خب این قسم لغم گفته شده و جریمه نداره انسان بعد احتیاط کند الکی نام خدا را نگیره به صورت قسم نام خدا را نگیره حالانطور الله سبحان الله الحمدلله نام خدا را بگیره ذکر و حمد و ستاشن و تکبیر و تحلیلن و تسبیح و تحمیدن خب یک قسم غموس که انسان دروغی قسم میکنه در زمان گذشته کاری کرده نکرده و یادش هم هست خلاف قسم میکنه این قسم دروغی این غموز غموز جریمه و کفاره ندارد استغفار و توبه از خدا بخواهد او چو صاحبش در گناه غوطه میکنه قبلا خان حکم یمین غموز را یکی یمین منعکده منعکده همینه که انسان قسمی میخوره من این کار را نمیکنم یا این کار را انجام میدم اگر کار را انجام نداد و فرصت تو گرفته شد خانه پوشه یا قسم خورده بود که این کار را انجام میدم و کار را انجام نداد خانه پوشه یا حلال یا حرام کرد قسم خورد که من از گوشت این نمی کنم حالا اگر گوشت گوشتن خورد خانه پوشه خلاف قسم تو این قسم را ما منعکده میگیم در این قسم منعکده کفاره هست اگر کسی قسم خورد و خلاف قسم خود را کرد تو لحاظ این انسان میشود حانش و باید کفاره بده اگر قسم میخوره که با پدر حرف نمیزنه خب این قسم باید بشکنه و کفاره هم باید بشکنه با پدرش شرط بزنه می شود حانس حالا کفارش چیه؟ کفارش استطام و عشرت مساکین کفار تتمون کدا تعام دادن ده مسکین از اون غذای متوسطی که اهل و حیار خود را شما اطعام می کنید غذای متوسط غذای آلا هم نه ده مسکین و شام و نهار با غذای متوسط حالا در زندگی ما غذای متوسط تقریبا ماش و عدس و سیب و گرجا و بازنجان این غذای متوسط تنها نام غذای عدن کنار نان بریدن لازم نیست نان و یک به اصطلاح شوربایی یک چیزی که اون نان را خیس کنه این غذا متوسط ده مسکین را شام و نهار بده حالا هر مسکین هر چقدر خورد یا اینکه به هر مسکین اندازه صدقه فکر به هر مسکین اندازه صدقه فکر بده این یک صورت صورت دوم کسرت دوم ده مسکین را دست لباس بده به هر مسکینی این هم در لباس من اوسط ما هست ما تلبسونه به دم اسکین الان در عرف ما جام و هست اگر مسکین زنه چادری هم اضافه قسمت هم معنی چنی عرفی که در هر جا حاکمه خالا چادر و یک دست لباس عرف هست اگر مسکین زن باشه چادر و کمیس، با سروال او تحریر و رکبتن یا آزاد کردن گردن حدیث تا ہاں چنان مسکینیه نه اطعام اثر ما شاکی میتونه بکنه نه لباس میتونه بیان آگده و در اثر ما که اثر خلانی هم وجود نداره تو لباس از روز روزه پیدا پیدا کی سه روز روزه و این زمانی که روز کی قدرت این چیزها نداشته باشد مولوی صاحب اگر جای فتوا میدید اول از اموجا اینطور نه که شما اختیاری بکنی. سه روز روزه بگیر یا ده نه اول همون اقام شرط مساکین است کشفتو و هم است تحریم و در آنها اختیار در آن سه اختیار دارد هر کدام را انجام بده اتمام اشهر مساکین کنه یا قسمتهم کنه یا تحریر رقم اونجا اختیار داره لیکن اگر تم ستا هیچ خدا را نمیتواند فمن لم یجد تو فقیام سلاسط ایام متوالیات سه روز پی در پی هم بسید در قرآن آمد متوالیات یا مطابعات پشت سر هم باشند ذالک آن چه ذکر شد کفاره قسم شما اذا حلفتم و شما قسم خوردید و حنستم حانت شدید قسم را شکست کیید و حفظ و ایمانتم قسم های خود را حفاظت اگر قسم شکستنی نیست نشکنی شما قسم خوردید که من مثلا دین گناه بین کار گناه نمیرم تصور نشکنی نری جای دخل سرنای فلانه شما را میگم بفرمایی بفرمایی قسم خوردید که من نمیرم نری دیگه فا اگر قسمی خوردید که معصیت میشه فلحاظا قسم خوردی چیز را نمیخورم خوردی خانسی بخور حتی باید بخوری و کفاره بیدی قسم خوردم من مسجد نمیدم خب بابا کفاره قسمت را بده برو در مواردی که قسم شکستنی باش بشکن خب آبا فتو ایمانکم هست که نیکیه خب قسم نگاه داره ایمانکم حفاظت کنی شما شما خود را یبین اللہ اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون چیفیت تعالی برای احکامات خود را کا شما شکر کتارے خدا باشید با شی بکنید یا بے الذین بل انما الخمر والمیشر نیا اینجا بیان نظر آئے غیر اللہ نظر آئے غیر اللہ اے خم شراب میسر قمار والانصاب اون دامهایی که روی انصاب بود کشید انصاب خاندی سیصد و شست سنگ نصب کرده بودن هر یکی از آنها محل زبه یک معبود بود انصاب گفته شده مراد ذات سنگ نیست ذات سنگ که محل نشانه اون نجس نیست بلکه اون حیوانی اونجا میبرید میکشید بر سر و ما ذبح علی النصب مراده در ابتدای سوره نه ما ذبح علی النصب نصب جمعش انصاب میگن و اینجا ذکر انصاب ذکر محل اراده همان حال جمعیت کشته میشه ما مراد معذوب علی نصب اینجا انصاب اول ازلام ذات کی رہا نجس نیستم بلکہ ان تقسیم بالازلام تقسیم بالازلام و انتظار ضبط کرده می شود بر انصاب همه اینها سن. پلید پلید رفت اون چیز را میگن که دیگه پاک نشه لیکن این کفافت را حالا اینها رزقن پلیدن یک مثلا دوم من عمل شیطان شیطان که درست کرده این همه نصبها درستند این همه گاو و گوسفند اونجا کشته میشوند اینها عمل شیطان تقسیم بالازلام رمین عمل شیطان است شما شیطان صدق داده برابر پول میدید و خب، به اصطلاح شانس بازی میکنید این همه عمل شیطان قرض الحسنه آسودی جایزه قرض الحسنه سودی او ربای و خب، در ضمن هم که قرآن دادی می کنن می آید توی همین تقسیم بلازیان پول برابر گذاشتن یا حتی که کم ہے حالا قرآن می اندازن که کی می بره این چیز را می بره مثلا یک آغاز که صد هزار تومن گذاشته یک ماشین برنده میشه اینا هم در تقسیم دل از داخل میدانم سرمایه اصلی از بین نمیره این ماشین در حقیقت سود اون سرمایه هست به صورت جایزش میدن یه دیگه چیزیه سود اون سرمایه هست یا نه شما سی میلیون گذاشتی من سیصد هزار نان من در میاد من دارای ماشینم و شما فقط نگاه میکنم خان اگر یک چیزی میارن کالایی کالا فروشیه قیمت داره حالا مثلا این مغازه های به اصطلاح ادارجات کالای عده تا یک شال آوردن پوستش کهتر نبرن حالا اینه بکی بیدی همه مشتریه حالا میگه خب قرآن دادیم خوره هر کسی در آمد قیمتش میده میبره بسیاری کار برای قیمت بده این این چیزی نیست این جایزه ای نیست اگر جایزه و سود به صورت خوراک اندازی تقسیم همون بالعزام میشه پول برابر دادا حتی اونا هم پول برابر نہیں دادا لیکن یکی هفت سامی بردی یکی پنج سامی یکی یکی اس تا هیچ تقسیم بالعزام هم همینه هر کسیه. کالای آمده توی مغازه حالا میخواهند در آقای اون شرکت تقسیم بکنن همه مستری زیاده این بابا قرآن دادی قرآن هر قدر آمد پویشه میده خود این درسته این یعنی اینی اون قرآن دادی که همه میگفتن مریم ما تکفل میکنی خلاصه قرآن دادی کن خدا کی در آمد او تکفل کنه که کسی سوف نمیکنه اینجا و پول میده میره فقط خورا اونا برده برنده کرده مثل اینه که اگر اینقدر مشتری نداشته باشه هر یکی از شرکا بیاید هر چیزی بخره میخره و میده درسته این راه به اصطلاح ترغیب و اکثر مردم اگر حافظ عبدالمنان در و حسنه چنین نیتی نکرده ها ورنه اکثر مردم به امید همین قرآن کشی پول خود را میبرن میدونن خب این دفعه اگر قرآن من نه آمد شاید دفعه دیگه بیا شاید دفعه دیگه بیا مثلا اسلام هم اونجا نامش و حسنه و خب سود چار درصد و پنج درصد این همون سوده از دیدگاهی ما سوده برداشت من هم همینه که در ضمنی که سود این هم کماره کمار بعد رچی خب کمار قیب ما باقیه درسته یا نه کمار بازها چطور می کنن یک هر یک نوع بازی پول می برن کنز الحسنه اونه که پول پول یک قرآن اضافه نمی آن ها پول مضاربتی بده هر چی خدا فایده داد فایده هم مشخصی که بطور تقسیم میشه سلسی ربعی نسی، و از میان فایده هم برای هیچ کسی از مضارب و رب المال سهمی مشخص نشود این شرایط دین اسلام گذاشت هر دو معنا معنی اینه که در عوض هیچی نیست و امام ابو حنیفت دیوار سایه دیوار مفروض خود ننشست که این هم سودی است من دارم میکشم من از او پول میخوام بیام از سایه اتاقش هم استفاده کنم اونایی که متقی بودن طور بودن ما کار نداریم خب اینجا قمار هم همین میکر اگر قمار چی حالا انواع و اقسام قمار هستن همه قماران که پول بدون عوض کجیم میره بر اثر یک بازی چیه رو کرد پول رایگان میده در قمار پول رایگان تو جیب میده اینجا همین پول رایگان میره تو جیبش هر پول حسنه یعنی چی دیگه باز یک زفته چل هزار تومنی بره ببره یک یخچال چهارصد هزار تومنی به خاطر ششصد هزار تومنی میبره قرش میاد من خبر دارم یکی خدا نجات بده خیلی 300 هزار تومن برده بود یک ماشین پیکان سپری برنده شد اون برده آخر حق میشه خدا نجات بده روز منم دیدم چرا مریض حال مزده 22 میلیون خوب بله پولش که آره. هم صد هزاره میدن یعنی برای صد هزار تومن یک مزدای بیست دو میلیونی و خب اون آقایی که بیست دو میلیون داره بیا غرانی هم نمیبره بله دیگه این دیگه کمال بی انصافیه ها، اگر اینطور غره میکشن عمومی که پول ندارن نام من اصلا نمیشه من پول ندارم این اکثر همین خاطر هست مدر میبینیم اینجا یکی سواره میگرده نمیدانم چقدر پول داشته بود مرد یه شهر بعد از مرد برندشون ماشین اما سوارم نمیگرد خب یه فیه ما هست. فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اینها پلیدن پول کماری رجسه اون ما به علی نصب اون رکسه تقسیم بالازلام رکسه خمر رجسه دوم عمل شیطان است لذا اجتناب بکنید از این رکسه اجتناب بکنید از این تاکه شما راستگار میشید لعلکم تفلحون شما راستگار میشید راستگاری اجتناب از رشت است فاجتنبو از این رشت اجتناب بکنید تا که شما راستگار بشید انما انما یرید شد چون اینجا محصول بیان تحریم خمر و میسر لیکن در ردیت انصاب و ادنان ذکرش کرده که خمار باز او شراب خار و این شراب نوشا تقریبا به گناه شرق ندید. قد گناه سنگینه که اینها حتی در روایات هم آمده مدمن خمر که عابد الوسن است اونی که عادت کرده شراب میخوره و میفروشه او مثل عابد سنم است بوده، خودپرست مدمن الخمر که آبد الوطن این بی خاطر اللہ تعالی علم خمر و میسر چون مقصدش اینجا بوده لیکن در ردیف انصاب اگرام ذکر کرده برای شناعت شما این چیز معمولی حساب بدونی شراب چیه که من خوردم چاقم میشم غذا من حد میشه قوت من نشاط من بالا میره کمار چیه سرگرم هم میشم کولدار هم میشم و سرگر من میشم کولدار هم میشم اللہ تعالی فرمود نما یرید الشیطان جتنے ارادہ دار شیطان واقع کند بین شما دشمنی را و بغض را در خمر و در محفر شرابی و با دشمنی دیگر میشه و سرمایه من رایی که تو جیب بزنه بره من خوش میاد مفت اومد جان اونی که می اون بازنده دشمن اون اون کری که برد میکنه لحظه دشمنی برقرار نمیشه صد درصد دومین الا اول فرمود این رجسه عمل شیطانه با فرمود شیطان اراده کرده که عداوت و بغض در خمر و میسر واقع کنه بین شما شبون و دکو من ذکر الله شما را از یاد خدا مانه بیشه و ان خصوصا از نما فهل انتم منتهون آیا شما دست میکشید از خمر و میسر یا نه انتهينا ربنا انتهينا ربنا کافره ای که محموله همه شراب شراب های بسیار عمده داشت می آمدن کنار مدینه اقامه کردن که خبر رسید قرآن گفت خمر میسر رجسون من عمل شیطان فستنی بوهو لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه بغضاء ويصدكم عن ذكر الله فعن الصلاة فهل انتم منتهون یہ ہمیں دستورات الہی عقیدہ آمدن تو صحابہ گفت ربنا انتهينا ربنا خانها پر از خوزہائی شراب بودن همه را پس کردند و ریختند هل انتم منتهون این اشعار داره انتهینا انتهینا اون همه معموله شرابی که بیرون مدینه آمده اقامه کرده بود که از اونجا تجار و ها وارد کنند از اونجا ریخته شد باز کامیابیتی الله و رسول، اطاعت کنید از خدا و رسول در هر احکام وحضرو حذر کنید از مخالفت احکام پس اگر اعراض کردی شما او یقینا بدانی که انما علی رسولنا البلاغ المبین و رسول ما بلاغ مبین است لحظه شما ضرر کنید رسول من ضرر نمی کند وظیفش بلاغ مبین مجازات تو می کند خب اشکال وارد و جواب اشکاله که اونهایی که قبل از ما شراب فروختند و خوردند و مردند و رفتند و کمار بازی کردند و خوردند و رفتند اون گذشته چی اولا که حرمت اینا نامده بود هم کمار بازی بود هم شراب خاری بود هم اونجا از ازلام و انصاب بود اللہ تعالی میگه گذشته سلام لیت علی الذین آمنوا نسبران آئی کی ایمان آوردن و عمل صالح کردن جنایی در آن صورتی که خوردند از خمر و میسر اذا متقوا وقتی آنها تقوا داشته باشند کفر و شرک اجتناب بکنند اولی متقوا چیه از کفر و شرک اجتناب بکنن و و عمل صالحات کنن ثم متقو این متقو یعنی اوامر الهی را انجام بده از منحیات اجتناب بکنن ثم آمنو باز ان شروع راشد باشد و ثم متقو این درد سوم تقوا یعنی احسان کنن درد سوم تقوا از هر ماسب الله را و احسنو از دل احسان کنن احسان چیه انتابد اللہ کرنکا تراب پس اینها نیست. نیستن از کفر توبه کردن اوامر الله را انجام دادن از هر غیر الله راست کردن به درجه آخر و از سمیم قلب نیکی کردن یعنی خدا را چنان عبادت کردن که گویا خدا را میبینن یا خدا آنها را میبینن واللہ یحب المحسنین اللہ تعالی چنین محسنین را دوست دارد بیان تحریمات اللہ چیزهای را خدا حرام کرد اون سید و شکار در حال احرام ببینید حاجی دست تو به آهو بر و خرگوش به اصطلاح بچه خرگوش میرسه چوب تو میرسه تیر تو میرسه خدا تو را امتحان کرده بچه های کچوی خرگوش بیچاره که نمیتونم بدم چه چقدر خرگوش بیابان ها همش خرگوش خرگوش آهو آهو چطور جهان پر از گیاه و طبیعت در اثر نافرمانی ما اینها همه مفقودند یا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد المؤمنين حتما خدا کسن جمله مؤکده امتحان می کند خدا شما را با یه چیزی از سید شما آجی سید شکار خدا برای شما حرام کرده حالا سید و شکار هم فرار نمی کند امتحان می کند شما را اللہ تعالی با یه چیزی از سید تنالوه ایدی کو دست شما به اون سید میرسه بچه فرنده نمیتونه بپره شما با دست میتونه بگیرید و رماحکم تیر شما نارا میگیره اونا که بزرگتر کمی میپرن بعد مرتا شروع میکنن شریدن اللہ شمارے امتحان میکنه کنے تاکہ ظاہر کنے میں یخافو بالغیب چه کسی از خدا میترسه ترسے بدونی دیدہ هیچ کس نیه حاجی محرم دارد می آیا سید و شکار دور برش می دینش هم میرسه دستش هم میگیره میتونه بچه رو بد دست بگیره اللہ تعالی چرا حرام کرده یک نوع امتحانیه آهو برای محرم چرا حرام کرده علتش اون طرفی علتش چیه علتش یک امتحان الهی و علت حرمت شکار برای محرم فقط امتحان الهی ورنه در ذات اون شکار نجاستی نیست او همون طیبه لیکن آجی را که احرام بسته خدا امتحان میکنه میگه تو اجازه نداری معلومه که حاجی سایه فرمان خدا را اطاعت میکند یا نفس خود را را میکند حکمت و حرمت شکار برای محرم امتحان الهیه ورنه در ذات اون و خرگوش و پرنده نجاست کسافت چیزی نیست بله در خمر و در میسر و انصاب و ازلام رزق هست که عبادت غیر الله نجسن بغض ایجاد میکنن عداوت ایجاد میکنن از ذکر و از تلاوت و از عبادت جلوگیری میکنن بی خاطر اونها هست آهوش شکار رکس نیست امتحان الهی تاکہ ظاہر کنند خدا نائے رکمی ترسند خدا بدون دیدن عذاب خدا و کار خدا کتی تجاوز شد بعد ذالک بعد این تاریخ فلہو عذاب علیمون عذاب علیم چرا فرمان خدا را نقض کردے وہ فرمان خدا را چرا نقض کردے عذاب علیم داشت حالا اعاده تحریمات اللہ لہذا یا ایوہ الذین آمنوا لا تکتبوا و وانتم ایک شما ایمان آور شکار را قتل نہ کنی شما احرام داریں نہ قتل شیئے نہ خیر شیئے بگیریم ببریم تو بخر بنی اسرائیل اللہ تو بگذاری و بعد احرام حلال شکر بعد چون شکار حرام برای انسان محرم که احرام میبنده احرام را به همین خاطر احرام میگن که بسیار چیزهای حلال و مباره بر انسان حرام میکنه من جمله چیزهای مباه شکار است الان اگر شما شکاری گرفتی بودی که کپسه کردی یا سر بودی چون کتن حرام لیکن جریمه هم باید بودی گوشش هم که نمیتونی بخوری جریمه هم باید پرداخت کنی و من قتله منکم خیلی که قتل کند اون سید را از شما در حال احرام متعمدن قتل کند یا خطان فرق نمیکنه لیکن در قید متعمدن گناهش بیشتر پس بگردن اون قاتل خید محرم جزایی این جزاون موجوده. مثلو صفت من ما موصولیه قتله آیدش معدوده من النعم دو تعبیر دارد امام می فرماید که این این من النعم بیان مای موصولیه بیان مای موصولی و خب، امام شافی می که نه این من النعم بیان فتضاهم مثل هست مثل هم مبهمه ما هم مبهمه لذا امام شافی میگوید هر آن چیزهایی که مثل سوری دارند مثلا شکاری به هر شکلی مثلا صدهای مشابه آنها دام دارند کوچی زده یک کوچی باید ببره به حرم بوز کوهی زده باید بود کوهی نر یا ماده ای ببره هر کدام را کشته همون مثل سوریش صورتا هم مثل تو امام ابو حنیفه میگن نه اینجا مثل تنها معنوی مراده هر سیدی را که کشت اون سید را قیمت کنه قیمت آن سید اگر دامی شد دامی بخرند و به حرام ببرند و اگر نشد اون قیمت را تام بخرند و صدقه کنند و اگر ناداری بود نتوانه صدقه بکنه قیمتش را برای هر روز اندازه صدقه فطر روز روزه بگیره امام میگوید از مثل مراد مثل معنوی مراده او من النعم بیان ما هست معنی اینطور میشه کسی که کشت خیلی را از شما متعمدن به عهده آن یک جزایی هست اون جزا مثل اون چیزی باشد که میکشد آجی محرم آن را من النعم از شارپاهای شکار مثل آن باشد این مثل مثل معنویه این من النعم بیان ما هست جلسه بیان ما بگویم امام توجیه امام ابو حنیفه حضرت امام شافعی میگه من النعم این مثال این بیان برای مثل اون مثل از نعم باشد یعنی چارپای باشد اگر گور خری کشته تو گاوی بدن اگر شطور مردی کشته شطوری باید ببره در حرام، و اگر از این ها کشته به هر فردی که مصابش توی دامها هست آوی کشته به اصطلاح میشی خب اون چیزهایی که مثل ندارد مثل کبوتر و غیره کبوتر هم مثل شما چی داریم لہذا ها کرد هم مثل شما چی داری این قیمت اگر قیمتش گوشبندی شد خب همون دشمن میکنی میبریم یا مثلا کسی تاوشی بکشه او باید قیمت بشه، قیمت را امام ابو حنیفه در هر حال قیمت میکنه اگر قیمت بعد حیوانی شد مثل شکر و دابی شد کنه میخریم و میبریم نشد لحظا اطعام بکنیم، همون قیمت را میبریم تعام میکنیم و به فقرام میبریم یا برای هر اندازه صدقه بد یک روزی روزه میگیره یا حکم بیهی فیصله کند بی این مثل امام میگوید سوا عدل صاحب عدل یعنی تجربه کار باشم بدانه قیمتش اونجایی که خید را پشته قیمت خید چقدره این هم دو, دو تا عادل دو تا ماهر که از شما باشند بعد این امام شاید میگه که هدیم بالغن تا کعبه همین قیمت را هدی کنند یعنی گاوی شطوری گوسفندی که برسد به کعبه این حالا از زمین بیهی حکم کنند به آن دو صاحب عدل در حالی که او هدی باشد و برسد به خانه کعبه امام شافعی میگه از صورتش قیمتش هر چقدر باشد اگر بوزی کوری نری کشته یک بوزی کوری نری محلی بده حالا زیمتشون تفاعت دارن ندارن کاری ندارن مثل مثل شوری را حضرت امام شافی ملاحظه میکنن حضرت امام علیبا مثل معنوی قیمت ہے اگر قیمت حدی بال اگر کعبہ شد باشد او کفارت طعام مساکی یا مثل معنوی کفارہ به آن هست یا اون مثل کفاره ای هست کفاره چیه تمام مساکینه به هر مسکین اندازه صدقی فطر میدهد اگر نداشت اندازه صدقه فیت یک روز روزه پس کن ده کیلو شده و این نداره ده کیلو و بدهد پس در برابر هر دو کیلو یک روز روزه بگیره پنج روز روزه بگیره او از رضال تشیامن یا برابری اینها اندازه که فطر روزه بگیره یک روز روزه تا مثل شد این انسانی که در احرام جنایت کرده نتیجه کارش را اف الله اما سلف در گذشته هر چی کرده خدا معاف کرده خدا بخشیده است و من آدم که خطاب آد کنه دو مرتبه شکار بکنه بلاوه کفاره مجازات اخروی نمشه فینتقم الله منه اللہ تعالی از اون انتقام میگیره اللہ تعالی انتقام گیرنده است والله عزیز ذو انتقام الله توانایی دارد هر دفعه شما خلاف بکنه شما را مجازات کنه صاحب انتقام هست. انتقام میگیره از شما واخر دعوانا ان الحمد لله رب